Fox Animation-ը ներկայացնում է։ Kung Fu Panda։ Լեգենդը պատմում է լեգենդար մարտիկի մասին, ում Kung Fu-ի հմտությունների մասին լեգենդներ էին յուսվում։ Նա ճամփորդում էր աշխարհով մեկ արժանի հակառակորդներ գտնելու համար։ Տեսնում եմ սիրում ես ուտել։ Միգուցե փորձես նաև բռուցքիս համը։ Մարդիկը չպատասխանած, քանի որ ուտելիս չեն խոսում։ Իսկ կուլտալուց հետո նա այսպես ասաց. Բավական է խոսենք, եկ կռվենք։ Շաշապուրի։ Իրականում նա այնքան դաժան էր ու մահ սփող, որ թշնամիները զարմանքից կուրանում էին։ Իմ աչքերը։ Միշտ բաբորիչ է։ Մայիչ։ Ինչպես փոխհատուցենք ձեզ։ Իմ հմայքի ու գեղեցկության համար ես փող չեմ վերցնում։ Եվ կապ չունե թե ինչքան աքի թշնամիկը կան ներ նրա դեմ։ Նրա կարողություններն անգերազանց են։ Նախկինում պանդան երբեք այդքան վախ ու սեր չէր տարածել։ Անգամ Չինաստանի ամենահերոսական հերոսները, կատաղի հնգյակի անդամները խոնարհվեցին նրա վարպետության առջև։ Չգնանք սվաճանալու։ Համաձայն եմ։ Այա։ Բայց վարչանքը պետք է սпасեր, քանի որ եւ դիվական սարի մոտ դեմ առ դեմ ես հառնում 10000 դևի։ Միակ բանը, որ դառնում է կարևոր, դա Օ, Արտացիր։ Գործից ուշանում ես։ Ինչ։ Ա, արտնացիր։ Oh. Ինչ ես անում վերևում։ Ոչինչ։ Կապիկ, աղոթարար, կրունկ, օծ, վագրուհի։ Ո, դե իչիր, գործից խուշանանք։ Գալիս եմ։ Կներես, պապ։ Կներես, ավարիշտա չես պատրաստի։ Ինչ է իրանում վերևում։ Այդ ինչ աղմուկ էր։ Ոչ մի բան, ուղղակի տարօրինակ երազ էի տեսնում։ Ինչի մասին։ Ինչ էի տեսնում երազում այդ։ Ինչ էի ես երազում տեսնում էի Արիշտա։ Արիշտա։ Դու իրոք երազումդ Արիշտա ես տեսել։ Հա, ել ինչի մասին պիտի երազեի։ Օ, ուշադիր, ապուրը կծու է։ Ախ, Ինչ երջանի կորը, որդիս վերջապես երազում արիշտա է տեսել։ Չես էլ պատկերաստ ինչ երկար եմ սպասել այսօրվա։ Սա նշան է, պո։ Ինչ նշան, պա։ Որ դու արդեն պատրաստ ես նրան, որ քեզ ոստահեմ իմ գախնի բաղադրությամբ, ապուրի գախնի բաղադրիչը։ Ու հիմա դու ընթարած կգնաս քո այդ ճակատագրին եւ կժարանգես այս ռեստորանը, որը ես ժարանգել եմ իմ հորից Իսկ նա ժառանգել է իր հորից, ով էլ մաջոն խաղալով շահել էր իր ընկերոջից։ Պապ, պապ, պապ, դա ընդամենը երազ էր։ Ոչ, դա մարգարեություն է։ Մենք արիշտայագործներ ենք, մեր երակներով արգանակ է ոսում։ Բայց պապ, միթե երբեք ուրիշ ոչ մի բանի մասին չես երազել արիշտայից բացի։ Իրականում, երբ երիտասարդ էի ու խենթ, մտածում էի տնից փախչել ու տոֆու պատրաստ էր սովորել։ Բա ինչու չփախար։ Որովհետև դա հիմար երազանք էր։ Պատկերացնում ես ինձ տոֆու պատրաստելիս։ <laughs> Տոֆու։ Չէ։ Մենք բոլորս այս աշխարհում մեր տեղն ունենք։ Իմն այստեղ է, իսկ քոնը։ Գիտեմ, այստեղը։ Չէ, քո տեղը թիվ 2, 5, 7 եւ 12 սրաների մոտ է։ Ոչ մոռանա ժպտալ։ լավ է աշակերտներս։ Եթե փորձում էիք ինձ հիաստապեցնել։ Վագրոհում պակասում է վայրագությունը, կապիկին հարագությունը, կրունկին բարձրությունը, օծին ճկունությունը, աղոթարարին ինչ։ Որպես շիֆու, որպես ու գվեյն ուզում է ձեզ տեսնել։ Վարպետուկուի, դուք ցանկացել եք տեսնել ինձ, ինչ որ բան է եղել։ Պետք է ինչ-որ բան պատահի, որ ցանկանաս հին ընկերոջը տեսնել։ Ուրեմն ոչինչ չի պատահել։ Դե, ես այդպես չասացի։ Լսում եմ ձեզ ես տեսիլք եմ ունեցել։ Թայլունգը վերադարձել էր։ Դա անհնար է։ Նա բանտում է։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Զենք շտաբ գնա 4 գոմբանդ եւ ասա որ կրկնապատկ են պահակներին։ Զենքերը, ամեն ինչ։ Թայլունգը չպետք է փախչի բանտից։ Այո, վարտա չիֆո։ Նրանք, ովքեր փախչում են իրենց ճակատագրից, հենց փախուստի ճամփին են դրան հանդիպում։ Մենք պետք է մի բան անենք։ Չպետք է թույլ տանք, որ նա գա այստեղ ու սկսի վրեժ լուծել։ Նա կսկսի։ Քո մտքերն այս ջրի նման են բարեկամս։ Երբ այն ալեկոծված է, ոչինչ չի երևում, բայց երբ դու թույլ ես տալիս նրան խաղաղվել, պատասխանն ակնհայտ է դառնում։ Վիշապի մագաղաթը ժամանակն է։ Բայց ով, ով է արժանի, որ նրան վստահեն անսահման ուժի գաղտնիքը։ Ով է դառնալու վիշապի մարդիկ։ Ես չգիտեմ։ Ներողություն, կներեք։ Օ, օ, ուշադիր։ Ներեցեք։ Օ, կներեք։ Ո՞վ բան չեղավ։ Հազար ներողություն։ Ինչ։ Վարպետ Ուգվեին այսօր ընտրելու է վիշապի մարտիկին, այո։ Բոլորդ գնացեք Նեֆրիտե պալատ։ 5-ից 1-ն այսօր կստանա վիշապի մակաղաթը։ Մենք 1000 տարից սпасել ենք սրան։ Ապուրն էլ վերցրու, վերցրու։ Սա կոնֆուի պատմության մեծագույն օրերից մեկն է, գնացեք։ Հա, ուր ես գնում։ Նեֆրիտե պալատ։ Մորացար վեստենալ իշտայի սայլակը։ Բոլորն այնտեղ կհավաքվեն ու դու նրանց արիշտա կվաճառես։ Արիշտա վաճառեմ։ Բայց պապ, ես մտածում էի միգուցե Ինչ։ Մտածում էի միգուցե Ահա։ Լոբով կարկանդակներն էլ վաճառեն, թե չէ ուր որ է կփչանան։ Իմ ворթին է, ասում է չէ, այն երազը նշալ էր։ Հա։ Ուր էր թե։ Ես գուցե մաքրեմ։ Ես նույնպես։ Ինչ գործում է այնտեղ։ Գնացի։ Բան չմնաց։ Չէ, չէ։ Կներես, բո։ Մենք ես ուշանվեր կբերենք։ Չէ, ես ինքս ինձ ուշանվեր կբերեմ։ Այսօր պատմական օր է, այդպես չէ վարպետ Ուգվեի։ Այո օր ինչ որը վախենում էի չապրել։ Աշակերտներդ պատրաստ են։ Այո, վարպետ Ուգվեյ։ Գիտես, ընկերս, նրանում կընտրեմ խաղաղություն կբերի ոչ միայն ողջ հովտին, այլ նաև քեզ։ Մրցույթը սկսելու պահը եկել է։ չէ, չէ, չէ, սպասեք, սպասեք, գալիս եմ, սպասեք։ Չէ։ Հեյ, բացեք դարպասները։ Ներս թողեք ինձ։ Աղաղության հովտի բնակիչներ, պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնել վագրոհուն, ոցին, գրունքին, կապիկին, աղոթարարին, գաթաղի հնգյակին։ Այս վեճը։ Մարտիկները պատրաստ։ Ող կրակի հազարավոր լեզուներ։ Օ, նայեք։ Հե, հե, հերու չամփիցես։ վիշապի մարդիկը մեր մեջ է։ Խաղաղության հովտի բնակիչներ, վարպետ ու գվեը հիմա կընտրի վիշապի մարդիկին։ Հա, չէ, չէ, չէ, չէ, սպասեք։ Հա, ես անում։ Չի երևում ինչ եմ անում։ Չէ, չէ, կանդիր, ես պետք է տեսնեմ վիշապի մարդիկին։ Բայց ես չեմ հասկանում, հա։ ախր դու վերջապես արիշտա ես տեսել երազում։ Ես խապել եմ, պապ ես երազումս արիշտա չեմ տեսել։ Ես սիրում եմ կունգ ֆու։ բավականն է որդիս։ Արի վերադառնանք մեր գործին։ Լավ։ Օ՜։ Վերադարձի։ Ինչ է կատարվում։ Օ՜, որտեղ եմ ես։ Ինչ է ցույց տալիս։ Վայ, կներեք, ես ես ընդհանրապես ուզում եի տեսնել վիշապի մարտիկին։ Շատ հետաքրքիր է։ Վարպետ, դուք ինձ եք ցույց տալիս։ Նրան։ Ում։ Քեզ։ Ինչ։ Այսօր ես երկը մեզ է ուղարկել վիշապի մարդիկին։ Ինչ, ինչ, ինչ, ինչ, ինչ։ Ասեք, կանգնեք, ձեզով ասաց։ վարպետը գոյ սպասեք, այդ լղկած պանդան չի կարող մեր պրկությունը լինել։ Դուք ուզում էիք մատնանշել վագրուհուն և դա ընկավ նրա առաջ։ Դա ուղակի պատահականություն էր։ Պատահականություններ չեն լինում։ Կներեք մեզ վարպետ։ Մենք հուսախապարեցինք ձեզ։ Ոչ։ Եթե բանդան միջև լույս չգնա, ուրեմն ես եմ ձեզ հուսախապարել։ Huh? Սպասեք, սպասեք, սպասեք։ Ես հաղորդագրություն եմ բերել պարպետ շվույից։ Ինչ, կրկնապատկել պահակներին, կրկնակի զգուշավորություն, իմ բանտը կարող է ինքան էլ վստահելի չլինել։ Դուք կասկածի տակ եք դնում իմ բանտի անվտանգությունը։ Բացարձակապես շիֆուն է կասկածում։ Ես ընդամենը փոխանցում եմ լուրը։ Տարին պատասխանը կովարպետ շիֆուին։ Չոր գոմբանտից փախուստն անհնար է։ Տպավորիչ է, չէ՞։ Շատ տպավորիչ է, շատ տպավորիչ։ Մեկ մուտք, մեկ ելք, հազար բանտապահ եւ մեկ բանտարկյալ։ Այո, մենակ թե այդ բանտարկյալը թայլունգն է։ Մեզ ծածի չեց շո։ Աստված իմը։ այստեղ է Թայլունգը։ Օլիլա, այստեղ սպասեմ։ Պետք չէ հանգստանալ, այստեղ միանգամայն անվտանգ է։ Ուխ։ Աղեղնավորներ պատրաստ։ Աղեղնավորներ։ Էй, ուժեղ տղա, ասում են Ուգվեյը վիշապի մարտիկին է ընտրել։ Ու դա դու ես։ Մի բարկասեք նրան։ Իսկ ինչ կարող է անել։ Ես նրան լիովին անշարժացրել եմ։ Թո, ինչու լինի փիսիկի փոճիկը տրորեցի։ Վերջ, տես ասը սինցերիկ է։ Շիֆունին կասեմ, որ անանք ստանալու կարիք չկա։ Հենց այդպես։ Ես նրանք փոխանցեմ։ Հիմա արդեն կարող ենք գնալ։ ինձ թվում է մի փոքր թյուրիմացություն է եղել։ Բոլորին թվում է, թե ես Օ, մարտիկների սրբազան սրահը անհնար է։ Տես ինչ տեղ է։ Թրջող վարպետ Ռնգերջուրի ասպազենն է, ռազմի իրական հետքերով։ Օ, հերոսների թուրը, ասում են այնքան սուր է, որ միայն նայելով կարելի է վնասվել։ Վաու! ճակատագրի անտեսանելի երաժանին։ Իսկ այս նկարների միայն նկարներն եմ տեսել։ Ոչ։ Հոհոհո։ Շշնջացող մարտիկների լեգենդար սափորը, ասում են սրա մեջ տենշուի բանակի բոլոր զինվորների հոգիներն են։ Բարև ձեզ։ Ինչ վերջացրիր ծանոթությունը ծրայ հետ։ Ներեցեք, պետք է նախ ձեզ մոտենայի։ Իմ համբերությունն ուր որ է կսպարվի։ Լավ, բայց կարծում էի դուք ոչ միտեղ չեք շտապում։ Կշրջվես։ Իհարկե։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Ինչպե՞ս եք 5000 հոգով տեղավորվել։ Վարպետ Շիֆու ասապորը ինչ որ մեկը կոտրել է, բայց ես այն կկպցնեմ։ Ձեզ մոտ սոսինց չկա։ Ա, Ау! Ау! Շուրնես, Փաստորեն դու ես լեգենդար վիշապի մարտիկը։ Ենթադրում եմ, հա։ Ոչ։ Դու վիշապի մարտիկը չես ու երբեք էլ այն չես դառնա։ Քանի դեռ չես իմացել վիշապի մագաղաթի գաղտնիքը։ Վաո։ Իսկ ինչպես ենք դրան հասնելու։ Աստիճան ունեք, բատուտ կամ ուրիշ բան։ <laughs> Քեստով ունես անսահման ուժի գաղտնիք այդքան հեշտ կբացեմ։ Չէ, ես Նախ պետք է հասնես Քունգֆուի վարպետության բարձրագույն մակարդակին, իսկ դա քեզ նմանի պարագայում ուղղակի անհնար է։ Ինձ նմանի համար։ Այո։ Ապա քեզ նայիր։ Ճարպոտ հետև։ Լղկած թևեր։ Լղկած մասերը շատ զգայուն են։ Այս ծիծաղելի փորը եւ անձնական հիգիենայի լրիվ անտեսումը։ Միրոպե, դա լրիվ անհիմն է։ Մի մոտենա բերանից հետ հոտ է գալիս։ Լսեք, Ուգվեյն ասաց, որ ես վուքսի մատով հնարքը։ Ոչ, միայն թե ոչ վուքսի մատով հնարքը։ Դու գիտես այս հնարքը։ Այն ստեղծել է 3-րդ դինաստիայի վարպետ Վուքսին։ Այո։ Ուրեմն դու գիտես թե ինչ կլինի, երբ սեղմեմ ճկույտես։ Հա, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ։ Գիտես թե որն այս հնարքի ամենաբարդ մասը։ Վերջում հատակը սրբել է։ Լավ, լավ, լավ, մենակ թե մի բարկացեք։ Հիմա լավ լսենց, պանդա։ Վարպետուկ վեը քեզ է ընտրել։ Բայց խոստանում եմ, իմ պարապմունքներից հետո դու կզղջաս դրա համար։ Պարզ է։ Հա, շատ, պարզից էլ պարզ է, պարզ է, շատ, շատ պարզ է։ Լավ է։ <laughs> Չեմ համբերում երբ ենք սկսելու։ Thank you. Նորից կսենք։ Սպասեք, սպասեք։ Ինչ։ Հենց հիմա։ Այո, հիմա։ Եթե միայն չես կարծում, որ մեծ ունուկվե սխալվել է եւ որ դու վիշապի մարտիկը չես։ Լավ, եղավ։ Մենակ թե չգիտեմ, կարողանամ կրկնել այդ բոլոր հնարքները։ <laughs> Դե ինչո՞ չփորձես, չես իմանա կարող ես թե ոչ։ Հա, բայց միգուցե մի բան գտնենք, որ ավելի հարմար է իմ մակարդակին, հա։ Իսկ ո՞րն է քո մակարդակը։ Դե ես վարպետ չեմ ու եկեք սկսենք զրոյից, զրոյական մակարդակից։ Ոչ, զրոյական մակարդակ չի լինում։ Հեյ, իսկ եթե ես դրանից սկսեմ։ Դրանից։ Մենք դա երեխաներին մարզելու համար ենք օգտագործում կամ էլ շոկ եղանակին, որպես դռն հենարան։ Բայց եթե ուզում ես։ Օ, կատաղի հնգյակը։ Դուք իմ տեխնիկներից ավելի մեծ եք բացի աղոթարարից։ Դու նույնն ես։ Սկսիր, պանդա, ցույց տուր ինչի ես ընդունակ։ Նրանք պետք է նայեն, թե սпасեմ ինչև նրանք կգնան իրենց գործին։ Սկսիր։ Լավ, հա, ըհը։ Ուղղակի ես նոր եմ կերելու, դեռ մարսում եմ։ Հիմա կոնգֆուն կարող է անքան էլ լավը չլինել, քան հետո կարող է լինել։ Ուղղակի հարվածիր։ Եվ։ Ինչ ես ուզում անել։ Ոչինչ էլ չես կարող։ Հիմա ես եմ այստեղ։ Դու իմ ընկերներին ես նեղացրել։ Պատրաստվիր հիմա ես քեզ ցույց կտամ։ Ես կհարվածեմ քեզին ոտքերով։ Դե առաջ, այստեղ։ Դու երբեք չես տեսել արջի մարտավոճը։ Տեսել ես միայն աղոթող աղոթարարին կամ էլ կապիկին։ Գուցես քեզ օծի պես հարվածեմ։ Կխփես վերջապես։ Լավ։ Լավ։ Կարող ես մի անգամ էլ փորձել, բայց ավելի ուժգին։ Այսպես Սաբոտ է Ամեն ինչ ավելի հեշտ կլինի, քան մտածում էի։ Thank you. existe só vocês. Ինչպես էի։ Տեսնում եմ, որ զրոյական մակարդակ կա։ Դարեջուն եմ։ Համաձայն եմ։ Չեմ հասկանում, ինչի մասին էր մտածում վարպետուկ վեյը։ Խեղճ տղան կարող էր ինքն իրեն վնասել։ Բայց չէ որ նա ինքան զորեղ է։ Վիշապի մարտիկը կրակե գնդին նստած ընկավ երկնքից։ Երբ անդան քայլում է, երկինքն է ցնցվում։ Կարծում էի վարպետուկ վեյը կընտրեր նրան, ով իրոք քունքվու գիտեր։ Կամ էլ գոնե կարող է կրանալով հասնել ոտքերին։ Կամ էլ գոնե տեսնել դրանք։ Love. Կերասանց է։ Այ բարև, բարև։ Քնած չես։ Արդեն չէ։ Ես ուղակի Ինչ օրեր չէ։ Այդ քունքվում հեշտ գործ չէ, ճիշտ եմ։ Մկանները չեն ցավում։ Գիտես, ես բավականին ցաներ ու հիասթափեցնող օր եմ ունեցել ու կարծում եմ լավ կլինի, որ ես հիմա քննեմ։ Հա հա հա, հա իհարկե, իհարկե։ Շատ լավ։ Դա ուղղակի Ընկերես, ախր ես քո մեծ երկրպագուն եմ, հասկանում ես։ Դուք այնքան հրաշալի եք կրվում լացող գետի կրվի ժամանակ։ Ամեն մեկիդ հազարավոր ճշտամի էր բաժին ընկնում, բայց դուք չընկրկեցիք, այլ վայ կներես։ Լսիր, դու չպետք է այստեղ լինես։ Ահ, գիտեմ, գիտեմ։ Ճիշտ ես։ Ես չպետք է։ Ուղղակի ամբողջ կյանքս անցել է երազելով, որ Ոչ, ոչ, ոչ, նկատի ունեմ, չպետք է այս սենյակում լինես։ Այն իմն է կրունկի սեփականությունը։ Ահա, հա, հա, լավ, լավ, իհարկե։ Եվ դու ուզում ես քնել։ Այո։ Իսկ ես խանգարում եմ, վաղն անել շատ բան ունենք։ Լավ։ Դու այնքան հրաշալի ես։ Սա վերջին բանն էր, որ ուզում էի ասել։ Հաջողություն։ Ինչ ասացիր։ Ես ոչինչ չասացի։ Լավ։ Բարս է։ Բարի գիշեր, Անուշկուն։ Մի քիչ անհարմար ստացվեց։ Վարպետ Վագրուհի, չի ուզում արտնացնել քեզ։ Դու չպետք է այստեղ լինես։ Հա, հա, իհարկե, սա քո սենյակն է։ Նկատի ունեմ, չպետք է նեֆրիտե պալատում լինես։ Դու հայտարարում ես քունքֆուն, ու եթե փոքրինչ հարգանք ունես մեր եւ մեր արած գործի հանդեպ, առավոտյան կգնաս այստեղից։ Պարզ է։ Ես նաև քո երկրպագ ունեմ։ Տեսնում եմ գտել ես դրախտային իմաստրության դեղցի սուրբ ծառը։ Սա հենց այդ ծառն է, կներեք, կարծում եմ որ սովորական դեղցենի է։ Հասկանում եմ։ Դու ուտում ես, երբ տխուր ես։ Տխուր։ Ես տխուր չեմ։ Ինչու է կարծում, որ ես տխուր եմ։ Վերջի վերջո ինչու ես այսպես տխուր։ Այսօր ես այնպես եմ խայտարակել քունգֆուն, ինչպես ոչ ոք ամբողջ պատմության ընթացքում, Չինաստանի պատմության մեջ, խայտարակության պատմության մեջ։ Հնարավոր է։ Իսկ հնգյակը, պիտի տեսնեիք նրանց, նրանք ատում են ինձ։ Սպասելի է։ Ինչպես էր շիֆոն ինձ երբևէ դարձնելու վիշապի մարտիկը։ Ես ընդհանրապես նման չեմ հնգյակին։ Ես չունեմ ոչ մագիլներ, ոչ թևեր, ոչ թույն, անգամ աղոթարարն ունի իր հնարքները։ Այ այսպես։ Գուցե ես պետք է թողնեմ ու հետ վերադառնամ արիշտա պատրաստելու։ Թողնել, չթողնել։ Արիշտա, ոչ արիշտա։ Դու շատ ես անհանգստանում նրանով, թե ինչ է եղել եւ ինչ է լինելու։ Ասացվածքն ասում է. երեքը պատմություն է, վաղը արեցված, իսկ այսօրը նվեր է։ Այդ պատճառով այն կոչվում է ներկա։ ոչ։ Ինչ է կատարվում։ Մարտական դիքերում, առաջ, ճարա, գարա։ Ալենավորներ կրակ։ przed się płyn. Pociągłąć mi Was für Tak, Florency. Bardzo snel! Sposek! Netazikneš! <laughs> Դեռ ոչ։ Հիմա Նա գնացել է։ Ինչ ենք անելու մենք հիմա, երբ պանդան գնացել է, ով է լինելու վիշապի մարդիկը։ Մենք պետք է շարունակենք մարզումներ եւ հավատանք, որ երբ ժամանակը գա, իսկական վիշապի մարդիկը կհայտնվի։ Ինչ ես անում այստեղ։ Բարև, բարի լույս վարպետ։ Մտածեցի մի քիչ մկաններս տակացնեմ։ Դու լրվել ես։ Լրվել։ Չէ ինչ, չէ ինչ լրվել։ Հա, չէ հա, սա իմ Հա, ես լրվել եմ։ Օգնիր նրան։ Ահա, ստացի։ Արի երեք հաշվով։ 1 2 3 Շնորհակալ եմ։ Էլ մի ասա։ Չէ, ես իրոք շատ զգացված եմ։ Երբեք։ Դու իրոք կարծում ես, որ մի գիշերվա մեջ կարող ես լիովին բացել մկաններդ։ Տարիներ են պետք նման ճկունության հասնելու համար, եւ ավելի երկար, որ կարողանաս դա իրանել մարդու։ ցած գցիր։ Միակ հուշանվելը, որ վերցնում ենք այստեղից, արյունոտ բրունցներն ու ջարդված ոսկորներն են։ Հա, հա, հա, հա գերազանց է։ Սկսենք։ Պատրաստ ես։ Իցն է պատրաստ։ Կներես եղբայրս, ինձ թվաց ասացիր պատրաստ ես։ Հրաշալի ես։ Արի կրկնենք։ ինչ այժմ ես խնայում էի քեզ բանդը, բայց բավական է, քո հաջորդ մրցակիցը կլինեմ ես։ Շատ լավ, հա, սկսենք։ Քայլ առաջ։ Արտանահյացնելու գարավականը թշնամու դուրությունը գտնելու և նրան տարապեցնելու մեջ է։ Այո, օգտագործեն նրա իսկ ուժը իր դեմ, քանի դեռ նա վերջնականապես չի ընկել կամ հանձնվել։ Իսկական մարտիկը երբեք չի հանձնվում։ Չմտածեք, վարպետ, ես երբեք չեմ հանձնվի։ Եթե նա խելացի է, ապա կհանձնվի ու հետ չի բարձրանա։ Բայց նա կբարձրանա։ Նա չի ցանկանում դադարեցնել, հա՞։ Նա չի կարող ընկնելը դադարեցնել, ասում եմ ձեզ։ <laughs> Դու կարծես ասում էիր, որ ասեղնաբուժությունը վիճակս կլավացնի։ Համենտ այդպես էլ կլինի։ Ուղղակի պետք է գտնել ճիշտ նյարդը, այսքան Չարպի տակ, բրթի տակ։ Ես բուրդ էի ուզում ասել։ Դե իհարկե։ Ամ ես որպեսի դատեմ մարտիկի մասին ելնելով նրա չափսերից, ապա ինձ նայիր։ Ես այստեղ եմ։ Գուցե մի անգամ էլ սերան նայես։ Լավ, լավ, վերջացրու։ Ստացուր։ Գիտեմ, վարպետ շիֆոն փորձում է ինձ ողքեվորել ու բայց երբեմն ինձ թվում է, թե նա ուզում է ազատվել ինձնից։ Հա։ Գիտեմ, երբեմն անսիրտ է թվում, բայց նա միշտ չէր այդպեսին։ Լեգենդը պատմում է, որ եղել է մի պահ, երբ վարպետ շիֆուն ժպտացել է։ Այո։ Ոչ, Բայց դրա ինչն էր։ Մինչ ում։ Մինչ Թայլունգը։ Այո, բայց մենք չպետք է խոսենք նրա մասին։ Դե եթե նա պատրաստվում է այստեղ մնալ, պետք է իմանա։ Մի րոպե, մի րոպե, ես գիտեմ Թայլունգին։ Նա էլ է այստեղ աշակերտել ու առաջինն է վարպետացել քունգֆուի հազարավոր հնարքներում։ Իսկ հետո նա դարձավ վատը ու հիմա բանտում է։ Նա սովորական աշակերտ չէր։ Շիֆուն գտել էր նրան, երբ նա ընդամենը նորացին էր։ Եվ մեծացրել էր նրան որպես իր որդի։ Իսկ երբ փոքրիկը սկսեց հետաքրքրվել կունֆույով, Շիֆուն սկսեց մարզել նրան։ Վարպետը հավատում էր նրա ուժերին ու ասում էր, որ նրան փայլուն ապագա է սպասվում, բայց Թայլունգին ամեն ինչ քիչ էր թվում։ Ու նա ցանկանում էր ստանալ վիշապի նագաղաթը։ Իսկ Ուգվեյը նրա սրտում չարություն տեսավ եւ չտվեց մագաղաթը։ Կատաղած Թայլունգը ջախջախեց հովիտը։ Փորձեց ուժով վերցնել մագաղաթը։ Ու շիֆուն ստիպված էր կործանել այն, ինչ ինքն էր ստեղծել։ Բայց ինչպես էր նա կարողանում Շիֆուն սիրում էր Թայլունգին այնպես, ինչպես չէր սիրել մինչ այդ եւ դրանից հետո։ Հիմա նա հնարավորություն ունի ուղղել ամեն ինչ ու մարզել իսկական վիշապի մարտիկի։ Իսկ նրան բաժին ես ընկել դու մեծ ու չախ պանդա, ով ոչ մի բան լուրջ չի ընդունում։ Հենց հիմա վերջացրու։ Սպասիերի մեխով է պատահաբար կպա նրա դիմացնոտային յախտին։ Ու կարծես թե կանգնեցրել եմ սիրտը։ Ներքին խաղաղություն։ Ներքին ներքին խաղաղություն։ Ինչ թևերի աղմուկ է։ Չեք կարող ավելի անաղմուկ։ Ներքին։ Օ, զենք։ Գերազանց։ Լավ դուրերն ինձ իմա չեն խանգարի։ Վարպետ, վարպետ։ Հմ։ Ես ես դա շատ վատ լուրեր ունեմ։ Ահա շիֆո։ Լուրը լուրը լինի վատ կամ լավ։ Վարպետ, ձեր տեսիլքը իրականացել է։ Ֆայլունգը փախել է բանտից։ Նա գալիս է այստեղ։ Լուրը վատն է։ Եթե չհավատանք, որ վիշապի մարտիկը կկանգնեցնի նրան։ Բանդան։ Վարպետ Պանդան վիշապի մարդիկը չեն, չպետք է այստեղ լիներ։ Դա պատահականություն էր։ Պատահականություններ չեն լինում։ Նա գիտեմ։ Դուք դա արդեն ասել եք երկու անգամ։ Դե ինչ, դա էլ պատահականություն չէ։ Երեք անգամ։ Ընկերս, Պանդան չի կարող հասնել իր ճակատագրին, դու էլ քոնին, քանի դեռ դու թույլ ես տալիս պատրանքներին կառավարել քեզ։ Պատրանքներին։ Այո, նա իր այս ծառի շիֆու։ Ես չեմ կարող ստիպել նրան ծաղկել, երբ ինձ է հարմար, կամ պտուղ տալ, քանի դեռ չի եկել պահը։ Բայց կան բաներ, որոնք մենք կարող ենք վերացնել։ Ես ուզեցի եւ պտուղն ընկավ։ Ու ինձից է կախված, թե որտեղ կցանեմ սերմը։ Ու դա պատրանք չէ, վարպետ։ Ահա Բայց ինչ էլ որ անես, այս կորիզից կաճի դեղցենի։ Եթե անգամ խնձորենի ուզենաս, մեկ է դեղցենի աճելու։ Բայց կարող է դեղցերին դիմակայել թայլունգին։ Միգուցե։ Եթե դու ցանկանաս ուղղորդել նրան, դասյարակել, հավատալ նրան։ Բայց ինչպես, ինչպես։ Ես ձեր օգնության կարիք ունեմ, վարպետ։ Ոչ, դու ընդամենը պետք է հավատաս քեզ։ Խոստացիր ինձ, Շիֆո, խոստացիր, որ կհավատաս։ Ես ես կփորձեմ։ Լավ է։ Իմ ժամանակը եկել է։ Այսուհետ դու պետք է շարունակես քո ճամփան առանց ինձ։ Դե ինչ ինչ եք ասում։ Վարպետ։ Դուք չեք կարող թողնել ինձ։ Դու պետք է հավատաս։ Վարպետ։ ես ասացի. «Լավ, ճիշտ է, դու գայել ես ու երևի ամենասարսափելի հանցագործը Հայջին շրջանում»։ Մեկ է ոչ էլոտին վայել թերավճար ես թողնում։ Իրոք։ Ու ո՞նց այնտեղից կենթանի դուրս բրցար։ Դե ես իրականում դա չասացի, բայց մտքումս ասացի։ Ու եթե կարողանար կարդալ մտքերս, երևի կապշեր։ Պատրաստ է։ Հուսով եմ կհավանեք։ Սա իրոք շատ համեղ է։ Չէ, լավ, այ եթե հայրիկից գախնի բաղադրատոմսով ապուրը փորձեիք, նա գինի թե որն է գախնի բաղադրիչը։ Ինչ նկատի ունես։ Սա ուղղակի հրաշք է։ Իրոք, շատ լավ խոհարար ես։ Կզենայի որ բերանս ավելի մեծ լիներ։ Վագրուհի, դու պետք է փորձես։ Ասում են, որ իրական վիշապի մարտիկը կարող է ամիսներով ապրել միայն գինգո ծառի տերևից հողով եւ դիեզերքի էներգիայով։ Ինչ թվում է մարմինս դեռ չգիտի, որ ես վիշապի մարտիկն եմ։ <laughs> ու ինձ միայն ցողն ու էներգիան բավարար չեն, հասկանում եք, թե Ինչ։ Չէ, ոչինչ, վարպետ Շիֆու։ Դու չես դառնալ վիշապի մարդիկ, քանի դեռ չես նիհարել 500 ֆունտ եւ չես լվացել ատամները։ Էս ինչ աղմուկ եք անում։ Ծիծաղ, երբեք չեմ լսել դրա մասին։ Ճանասիրաբան աշխատիր, բանդա։ Ու գուցե մի օր Քո ականջները կդառնան իմի պես։ Ականջներ։ Լավ չէ՞։ Իսկ իմ կարծիքով բավականին լավ է։ Շիֆուն։ Դե իհարկե շիֆուն է։ Ինչ եմ անում ասած ձեզ։ Ուհու, վարպետ շիֆու։ Կարծում եք սա զվարճալի է։ Թայլունդ ազատության մեջ ես դու ձեզ երեխաների պես եք պահում։ Ինչ։ Նա գալիս է այստեղ վիշապի մագաղաթ հետևից, եւ միակով կարող է նրան կանգնեցնել դու ես։ <laughs> Հետո էլ ասում են, թե դուք հումորի զգացում չունեք։ Ես պետք է կանցնեմ Թայլունգի։ Դուք չեք կատակում։ Ես եմ կանգնեցնելու, հա։ Վարպետ Ուգվեյը կկանգնեցնի նախորդ անգամվա պես։ Ուգվեյը չի կարող։ Նայլևս չի կարող։ Մեր միակ հույսը վիշապի մարտիկն է։ Պանդան։ Այո, Պանդան։ Վարպետ, դուք դուք մենք կանգնեցնենք Թայլունգին։ Դա այն է, ինչին մենք պատրաստվել ենք։ Ոչ, Թայլունգին դիմակայելը ձեր ճակատագիրը չէ։ Դա նրա ճակատագիրն է։ Իսկ ուր է նա։ Դու չես կարող գնալ։ Իսկական մարտիկը երբեք չի անձնվում։ Ինչ։ Ես անձնվում եմ։ Դարի։ Ու ինչպես եմ ես հաղթելու Թայլունգին։ Ես անգամ ձեզ չեմ կարող հերոտ անել աստիճաններից։ Դու նրան կհաղթես, որովհետև դու վիշապի մարտիկն ես։ Դուք ինքներդ չեք հավատում դրան ու երբեք չեք էլ հավատացել։ Ինչ այստեղ եմ հայտնվել, փորձում եք ազատվել ինձանից։ Այո, փորձել եմ։ Բայց այժմ ես խնդրում եմ վստահես քո վարպետին այնպես, ինչպես ես եմ վստահում իմին։ Դուք իմ վարպետը չեք։ Ես էլ վիշապի մարտիկը չեմ։ Իսկ ինչու առաջ չէի հանձնվում։ Գիտեիր, որ ուզում եմ գնաս, բայց մեկ եմ մնում էիր։ Հա, մնում էի։ Մնում էի, որովհետև ամեն անգամ, երբ գլխիս քարով խփում էիք կամ ասում, որ վրայիցս հոտ է գալիս, դա ինձ ցավ էր պատճառում, բայց ոչ ավելի, քան իմ ամենօրյա կյանքը։ Ես մնում էի, որովհետև մտածում էի, որ եթե ինչ-որ մեկը կարողանար ինձ փոխել, դասներ ուրիշ, ուրիշ, դա դուք էիք լինելու, կունգ ֆուի Չինաստանի լավագույն ուսուցիչը։ Ու ես կարող եմ քեզ փոխել։ Ես կդարձնեմ քեզ վիշապի մարդիկ։ Կտեսնես։ հա, հա, վերջացրեք։ Թայլունգն այստեղ գալու ճամփին է։ Ու անգամ եթե այդ ճանապարհը նրանից խելի 100 տարի, ինչպես եք դուք դարձնելու սա վիշապի մարդիկ։ Հա՞։ Ինչպես։ Ինչպես։ Ինչպես։ Ես չգիտեմ։ ես չգիտեմ։ Ես այդպես էլ կարծում էի։ Դուք ինձ սրան եք նախապատրաստել։ Մագրուհի։ Մի փորձեք ինձ կանգնեցնել։ Մենք չենք փորձում քեզ կանգնեցնել։ Ինչ։ Մենք քեզ հետ ենք գալիս։ Ինչ։ Ես ուտում եմ, երբ տխուր եմ, եղավ։ Չէ, վերջի ոչինչ բացատրել, ինձ թվաց կապիկն է։ Այդ նա իր նուշով բրիթները դնում վերևի դարակը։ պապիկ իմ բան չասեք։ Հապա քեզ նայիր։ Հա, գիտեմ, դուք զզվում եք ինձնից։ Չէ, չէ, նկատի ունեմ, ինչպես ես այդտեղ բարձրացել։ Չգիտեմ, կարծում եմ, չգիտեմ, ուղակի բրիթ էի ուզում վերցնել։ Դու 10 ոտնաչափ բարձրես գետնից ու հետնել մկաններդ կատարելապես բացված։ Չէ, սա սա ընդամենը պատահականություն էր։ Պատահականություններ չեն լինում։ Եկ ինձ հետ։ Ես հասկանում եմ, դուք փորձում եք արեղծվածային կունգֆուիստ լինել, բայց կարող եք վերջապես ասել, թե ուր են գնում։ Դուք հասցրիք այսքան հեռու լողանալու համար։ Բանդա, մենք չենք լվանում մեր թևատակերը սուրբ արցունքների ավազանում։ Սուրբ արցունքների Այստեղ ուղղվերը բացահայտեցներ դաշնակության եւ կենտրոնացման առացված է։ Սա քունքուի ծննդավայրն է։ Հա Ուզում ես քունքվու սովորել։ Այո։ Ուրեմն ես կլինեմ քո վարպետը։ Շատ լավ։ Ներդելած մի եղիր։ Եղավ։ Երբ դու կենտրոնանում ես ու մտածում միայն քունքոյի մասին, կատարյալ ախմախություն է ստացվում։ Միգուցե դա իմ մեղքն է։ Քեզ չի կարելի մարզել այնպես ինչպես հնգյակին։ Հիմա ես գիտեմ, քեզ մարզելու համար պետք է սա։ Ահա գերազանց է։ Ես այնքան սոված եմ։ Շատ լավ։ Կուտես մարզումներից հետո։ Նարի սկսենք։ դրանից հետո պանդա։ Այսքան հեշտ առանց կանցումների, առանց վասկի։ Ես երթվել եմ մարզել քեզ եւ դու արդեն պատրաստ ես։ Հիմա ազատ կարող ես ուտել։ Վայելիր։ Հեյ! Ասացի կարող ես ազատ ուտել։ Վերցշու։ Հեյ! Angist Kiesz. Karorem? Karores? սովաց չեմ։ Որտեղ է վիշապի մարտիկը։ Միգուցե դու հիմա նայում ես հենց նրան։ <laughs> Կարծում ես հիմար եմ։ Գիտեմ, որ դու վիշապի մարտիկը չես։ Ձեզնից ոչ մեկը նա չէ։ Լսել եմ, թե ինչպես է նա կրակե գնդով ցած ընկել, որ նա այնպիսի մարտիկ է, ինչպիսին աշխարհը դեռ երբեք չի տեսել։ Ո՞ն։ Ուրեմն նրա անունը Բու է։ Վերջապես, արժանի մրցակից։ Մեր մենամարտը լեգենդ կդառնա։ 哇哦 ձեզ լավ եմ ասել։ Բայց ամեն ինչ չէ, որ սովորեցրել է։ Դու քիչ բան չսովորեցիր, պանդա։ Ոչ քիչ։ Ես չափից շատ բան սովորեցի։ Հա, իսկական հերոսը միշտ տարբերվում է համեստությամբ։ Բայց հա, դու իրոք շատ բան ես հասար։ Նրանք մահացել են։ Չէ, չէ, շնչում են։ Նրանք քնած են, բայց աչքերը բաց են։ Մենք չկարողացանք կասեցնել նրա հարցակումը։ Նա ավելի ուժեղացել։ Օ՜հ, Թայլունգը ավելի ուժեղ։ Նա չափազանց արագ շարժ է։ Կներես փո։ Ես կարծում էի կարող ենք կանգնեցնել նրան։ Նա կարող էր սպանել ձեզ։ Իսկ ինչու՞ չսպանեց։ Որ հետ կարող վաքս էր մնալ մեր սրտերում, բայց այդպես չի լինի։ Հնարավոր է լինի մի քիչ Ես բավականին վախեցած եմ։ Դու կարող ես նրան դիմակայել բանդա։ Ձեր եք առնում։ Եթե նրանք չեն կարողացել, նրանք 5 վարպետ են, իսկ ես ընդհանրապես մեկը։ Բայց դու կունենաս այն միակ բանը, որ ոչ ոք չունի։ Դուք իրոք կարծում եք, թե ես պատրաստ եմ։ Դու պատրաստ ես։ Պահ։ վարշավի մագախաթը։ Այն քոնն է։ Մի րոպե, իսկ ինչ կլինի, երբ ես այն կարդամ։ Լեգենդն ասում է, որ դու կկարողանաս լսել թիթեռների թևերի թափարման ձայնը։ Wow, իրոք, դա ուժեղ է։ Այո։ Դու ամենամութ քարերում կկարողանաս տեսնել լույս։ Կզգաս թե ինչպես է պատեվում դիեզերքը քո շուրջը։ Wow, իսկ կարող եմ անցնել պատերի միջով, իսկ հնգակի հետ ընթաց պտույտ։ Կենտրոնացիր։ Կկարողանամ։ Կենտրոնացիր, կենտրոնացիր։ Ահա, հա, հա, իհարկե։ Կարդա այն եւ գերտիր քո ճակատագիրը։ Կարդա ու դարձիր վիշապի մարտիկ։ Սան հնար է բացել։ Դե վերջ, բացվիր, բացվիր արդեն։ Շնորհակալ եմ։ Ես արդեն թուլացրել էի, որ ձեզ համար հեշտ լիներ։ Դե ինչ բացում եմ։ Այն դատարկ է։ Ինչ։ Ահա, նայեք։ Չէ, ինձ չի կարելի նայել։ Դատարկ է։ Ես մի ես չգիտեմ։ Լավ, բարձ է։ Իսկ գուցե Ուգվեյը վերջի վերջո ծեր ու խենթ կրյա էր, հա? Ոչ, Ուգվեյը բոլորիցս իմաստուն էր։ Չէ, հա։ Ընթունեք, որ ինձ էլ լրիվ պատահականներ ընտրել, ոչ մի վիշապի մարդիկ էլ չեմ։ Ում եմ ես խփում։ Այդ դեպքում ով կկանգնեցնի Թայլունգին։ Նա կոչնչացնի ամեն ինչ ու ամենքին։ Ոչ։ Դու կտարհանեք հովտից բոլորին ու այդպեսով կպաշտպանեք նրանց Թայլունգի կատաղությունից։ Իսկ դուք վարպետ։ Ես կգարվեմ նրա հետ։ Ինչ։ Ես կարող եմ նրան պահել այնքան, քանի դեռ բոլորը փրկված չեն։ Բայց Շիֆու, Նա ձեզ կսպանի։ Դա կլինի իմ սխալի վերջնական հատուցումը։ Բոլորը լսեք։ Եկել է ժամանակը, որ շարունակեք ձեր ուղին առանց ինձ։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ձեր վարպետն եմ եղել։ Պետք է նրանց ապա ովտեղ տանենք։ Արի փոքրիկս, գնանք փնտրենք մայրիկիդ։ Օց հավաքիր հարավային բնակիչներին, աղոթարար դուել հյուսիսայիններին։ Կրունկ լուսավորին մեր ճամփան։ ես եկել տղաս։ Ես էլ եմ ուրախ։ Գնացինք բա։ Մեր հաջորդ Ալիշտայանոցի համար պետք է բանջարեղենը կտրատենք ոչ թե երկարությամբ, այլ կլոր-կլոր։ Նաև մտածում եմ գուցե այս անգամ այնպիսի խոհանոց կառուցենք, որտեղ կկարողանաս առանց կրանալու կանգնել։ Հա, ինչ կասես։ Ավանում ես։ Բա խոսիր։ Օհ, ես ցավում եմ, որ ոչինչ չստացվեց։ Ուղղակի քո ճակատագիրը Օհ, մոռացիր։ Քո ճակատագիրը դեռ սպասում է քեզ։ Մենք արիշտ հայագործներ ենք։ Մեր երակներով արգանակի հոսում։ Չգիտեմ, հայրիկ, անկեղծ ասած ես երբեմն կասկածում եմ, որ ես իրոք քո որդին եմ։ Պա Քարծման, եկել է ժամանակը քեզ պատմելու այն ամենը, ինչ դեռ վաղուց պետք է պատմեի։ Լավ։ Լսում եմ։ Իմ գախնի բաղադրության պապուրի գախնի բաղադրիչը։ Օ։ Մոտարի գախնի բաղադրիչը։ Գոյություն չունի։ Հա՞։ Լսեցիր։ Ոչինչ։ Ну, ոչ մի գախնի բաղադրիչել չկա։ Սպասիր, սպասիր։ Ուրեմն դա սովորական անգույն ապուր է, դու ոչ մի հատուկ համեմունք կամ նմանատիպ բան չես ավելացնում։ Կարիք չկա։ Ինչ որ հատուկ բան անելու համար պետք է ուղակի հավատալ, որ դա հատուկ է։ Ոչ մի գախտնի բաղադրիչել չկա։ ես տուն եմ վերադարձել, վարպետ։ Սա այլևս քո տունը չէ, ես էլ քո վարպետը։ Ախա, հիմա դուք նոր սիրելի ունեք։ Եվ ուր է հիմա այդ պոն։ <laughs> Չլինի նրան վախեցրել եմ։ Այս քարիվը իմ եւ քո միջև է լինելու։ Պաստորեն, այսպես է կոզում։ Պարտադիր է, որ այսպես լինի։ Mm-hmm. Ես քո թուլության պատճառով 20 տարի փտել եմ բանտում։ Վարպետին հնազանդվելը թուլություն չէ։ Դու գիտեի, որ վիշապի մարտիկը ես եմ։ Միշտ ես իմացել։ Բայց երբ ու գվեյը հակառակն ասաց։ Ինչ արեցիր դու։ ոչինչ։ Սահմանված չէ, որ դու դառնայիր վիշապի մարդիկ, դե մեղքը չէր։ Քո մեղքը չէր։ Իսկ ով էր գլուխս ծոցրել իրազներով։ Ով էր մարզում ինձ միջև ոսկորներից փշրել։ Ով փչացրեց ճակատագիրս։ Դա դե երբեք իմ որոշումը չի եղել։ Հիմա դու որոշիր։ Դուր ինձ մագաղաթը։ Ավելի լավ է մեռնել։ ինչ արել եմ, որ հպարտանաս իզնով։ Ասա, հպարտանում ես իզնով, շիփու։ Ասա։ Ասա։ Ես միշտ հպարտացել եմ քեզնով։ Առաջին իսկ վարքանից հպարտացել եմ քեզնով ու իմ հպարտությունն էր, որ կուրացրել էր ինձ։ Ես շապից շատ էի քեզ սիրում, որ տեսնեի, թե ինչ ես վերածվում։ Ինչի եմ։ Ես քեզ վերածում։ Ես կներես։ Ինձ պետք չէ քո ներողությունը։ Ես իմ մագաղատն եմ ուզում։ Ինչ։ Որտեղ է այն։ Վիշապի մարդիկը հիմա երևի այն արդեն Չինաստանի կես նրանց է կացրել։ Դու դու այն երբեք չես տեսնի Թայլոնգ։ Երբեք։ Երբեք։ Հեյ! Աստիճանները։ Հա, հա։ Ո՞վ ես դու։ Ընկերս։ Ես վիշապի մարտիկն եմ։ Դու հա, հա, Նա, ախր նա պանդա է, դու պանդա ես, ու ինչ ես անելու սկա, վրաս ես նստելու։ Մի գայթակղիր ինձ, չէ, ինձ այսա է օգնելու, ուզում ես, արի ու վերցրու։ Virtua Pass. Oh yeah. Wow. Magalatnıyım ne? Uou! այլում է։ Մագաղացը նրան է տվել իր ուժը։ Մաթեուշն իմն է։ Իմը։ Այստեղ ոչինչ չկա։ Օ, նորմալ է։ Առաջին անգամ ես էլ չհասկացա։ Ինչ։ Ոչ մի գախտնի բաղադրիչ էլ չկա։ Հարցը քո մեջ է։ Վերջացրու։ Ծիծաղից տակս կանեմ։ <laughs> Վերջացրու։ Տեսա կանեմ տակս։ <laughs> Վերջացրու։ ես կարող ինձ հաղթել։ Դու ընդամենը մեծ չաղ բանդ ես։ Չէ, ես սովորական մեծ ու չաղ բանդա չեմ։ Ես յուրահատուկ բանդա եմ։ Վոքսի մատողնարկը։ Օ, դու գիտես այս հնարքը։ Դու փորձում ես հապել ինձ։ Շիֆուն չէր կարող այն սովորեցնել քեզ։ Չէ, չի սովորեցրել։ Ինքս եմ սովորել։ Մայեք, մի շապի մարդիկը։ Silly maar niet te gaan, hè. Ja. Snorkel en pap. Barif, een gitnet. Warpet. Warpet. Warpet. Warpet. <laughs> Warpet. Warpet. Varpet și fu? Varpet? Varpet? Varpet și fu! Varpet! Și fu! La veca? Mm. թե երկուս էլ մեռացենք։ Չէ, վարպետ Շիֆու, ես չեմ ահացել։ Ես հաղթել եմ Թայլունգին։ Հաղթել ես։ Այո։ Ամեն ինչ այնպես ինչպես հոգուվերն էր։ Կանխատեսել։ Դու վիշապի մարդիկն ես։ Դու խաղաղություն բերեցիր այս հովտին։ Ու ու ինձ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Փող։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Չէ։ Վարպետ, չէ, չէ, չէ, չէ, մի մահացեք, շիֆու, խնդրում եմ։ Ես չեմ մեռնում, հիմարի մեկը։ Վիշապի մարդիկ։ Ես ուղղակի խաղաղվել եմ։ Վերջապես։ Ահա, ուրեմն պետք է լռեմ։ Եթե կարող ես։ Կոզեք մի բան ուտել։ Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the future is a little bit frightening. It's the book of your life that you're writing. Everybody, Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as a